Така, започваме. Втората лекция е посветена на Алхалач. Пак малко съм е съкратил, да имам време и накрая за чудните послания на Настрадин Ходжа, Великия Суфи. Така, следваща лекция е Иблис или Сатана. И Сатана и Христос служат на един и същи непогрешим Бог. Бог позволява на Сатана да ни изкушава, за да можем да преодолеем изкушенията и да стигнем до сърцевината на Бога и до истинско различаване на добро и грях. Тогава няма да питаме кое е грех и кое не, а ще знаем от опит, когато стигнем в сърцевината на Бога. Такава е неговата цел. Сатана това е злото, което е скрито в самия Бог и действа чрез Бога. Но там то се нарича строгост. Ние някой път го наричаме жестокост неправилно. Това е строгостта на Бога, неговата висша справедливост. А пък какво мнение имат хората, както подразбирате, е без значение. Бог не се съобразява с обществено мнение. Никога не се е съобразявал. И аз той го изпълних още от 82 година. Само учителя какво казва, какво казва Бог и никакво обществено мнение. Така. И чрез това зло Бог ръководи нещата и хората към себе си по правилния начин. Това е така, защото Бог използва злото правилно и чрез него ни преустройва. Сатана е знаел, че неотдадените хора на Бога са тъмнина и че те са тъмнината на света. За себе си той е знаел, че е светлина, но скрита светлина на Бога. А хората си мислят, че Сатана е злото. Сатана знае, че Бог е по-важен от всичко и затова той никога не се е борил срещу Бога. Той знае, че е невъзможно да се воюва срещу Бога. И така Сатана е тайна служител на Бога. И чрез него Бог показва на човека неговата безпътица, не безпътицата на Сатана, който му служи вярно, самата негова човешка безпътица. Защото той знае Сатана знае своя път. Но твоята цел е ти лично да осъзнаеш себе си и своя път към Бога. Сатана трябва да, да спаси човека от собственото му зло. Много трудна задача. Но ако човекът се осъзнае, вие знаете и при катастрофи хората казват това ме удари, бедата ме удари, еди какво си, а не търсят причината в себе си и катастрофи някъде не помагат. Това учителя го нарича четвърта степен хипноза. Нищо не помага. Просто катастрофа станала или какво се наударя, а бедствията са милостта на Бога. Толкова е красиво, ако можеш да разбереш. Аз съм за бедствията, тъй като въобще, аз съм въобще за плана на Бога. А нали, пък той знае какво прави. Така. Целта на човекът е да стане много бдителен за злото в себе си, и за своята свобода. Какво прави със своята свобода? Защото кармата е неправилно използвана свобода. Сатана съществува в ръцете на самия Бог, за да се пречистят до дъно всички несъвършени същества, включително и тези, които се смятат за много чисти и праведни. Значи всичко трябва да бъде пречистено до дъно. Бог иска дъното. Затова има клада. Там до дъно се вижда имаш ли любов или имаш някакви цитати. Там няма цитати. Там, там става ясно какво представляваш. Така. И накрая да кажат, Бог иска тези неща от хората, за да могат те накрая всички несъвършени да влязат в единство с Него и да кажат, както е казал Алхалач. халач аз съм истината. Това било голям смут тогава за и мисулманския свят, и за християнския свят, и даже и за някои суфи. А пък това е целта на всяко учение, крайната цел на всяко истинско учение, да се следиш с Бога. Всъщност, той толкова много обичал Бога, както ще видим, че Бог в него произнася аз съм истината. Но понеже хората не виждат кой и те виждат само външно човека, не могат да различат и мислят, че той е еретик. Така, това може да бъде казано само от изключително предано отдадено същество, което а той мислите му постоянно са само за Бога. Говори чрез Него, диша чрез Него, обича чрез Него и казва ние сме два духа в едно тяло. И така нататък. Значи това може да стане да се извърши от същество, което е тайна на самия Бог. И когато каже, той няма отговорност, както един обикновен човек. Той един обикновен човек, каквото и да каже, няма значение. Така. А Бог вижда, Бог вижда чрез очите на този, който го люби. Самия Алхалач говори чрез Бога и действа чрез Него. Скритите действия на злото и на сатана се извършват от единствения извършител, казва Алхалач. Бог е всичко. Той е и Голгота. Всеки, който нарича Сатана враг, той вече е осъдил Бога в себе си. Една част в себе си, тъй като Сатана е част от него. Алхалач казва, Сатана е нашата надежда, защото той съществува, за да се издигнем до Бога. За да се издигнем до Бога. Тоест в изначалното положение – той движи развитието. Чрез злото, чрез страховете. Когато страхът ти стане, когато имаш истинска любов, страхът ще изчезне. Но сега страхът трябва да те предпазва. Нали? Защото ти можеш да кажеш няма Бог и да правиш каквото си искаш. Но когато страхът, страхът, целта на страха е мъдрия страх да те заведе при любовта, а любовта да те заведе при Бога. Затова има страхове. Страховете предпазват, който трябва. Така, защо Сатана не съществува в Христос и в Бога? Защото там тече любовта. Това го казва персийски суфи мъдрец. Много е говорил с голяма любов за Христос, тъй като е виждал в него сроден брат и има подобна Голгота. Мусулманите го наричат еретик, понеже е стал и го наричат даже християнин. А той е обичал всичко истинско. Така, Сатана е създаден за да ни отведе до дълбоката мъдрост на Бога. След това, тук не говорим за знание, за информация, за мъдрост. После вече се върви към премъдрост, както е през старците, ще видите, това ще бъдат три тома и там се говори от мъдрост нагоре. Значи, след това сам Бог го отстранява. Значи, когато стигнем до дълбоката мъдрост на Бога, нали, просто сам Бог го отстранява и ни се саморазкрива чрез гносис, т.е. дълбоко откровение. Това означава, че Сатана е създаден в името на любовта. И сам той ни се разкрива като любов, ако познаем Бога. Ще видим, че това е едно същество, изключителен служител. После ще видите, става просто за страшна преданост. Тъй като ако бяхме дадени в ръцете на звяра, никой нямаше да има шанс от човешкия род. А за това беше избран Херовим. Отново не е ангел, даже не е архангел. Те не могат да свършат работата на Бога. А Бог винаги знае кого да избира и в случая говорим за Виш Херовим. Така. Алхалач казва Наблюдавай своето зло и своето лицемерие и не мисли, че то е на сатана. То си е твое лично. Сатана е с ограничено съвършенство, голяма сила, но ограничена. Макар, че преданността му е древна и постоянна. Сатана е знаел, че тъмнината ще му отнеме нещо важно, но любовта му към Бога била велика. Той е знаел, че от тази тъмнина нещо в него ще бъде разкъсано, но той е знаел и по-дълбокото че от това време в бъдеще щяло да произлезе нещо, което надминава всяко слово. Това е жадуваната, изстраданата и очаквана нова и тайна близост с Бога. Още всички разумни същества воюват за по-голяма близост с Бога без изключение. За неразумните не говорим, говорим за разумните и за висшите. Всички търсят явно или тайно по-дълбока близост с самия Бог. той ще влезе в ново измерение след време, когато изпълни мисията си. Ще влезе в измерението на истината. И това ще бъде отново тяхна си тайна между Бог и Луцифер. Още от прадревни времена той е бил определен от Бога за земята. Той е знаел, че думите и словата могат да стигнат най-много до вечност и благоухание. Но тайната на Бога е по-дълбока тя е скрита навътре в безмълвието и в самата мистерия. В тази мистерия нещата са абсолютно неизразими. Никакво слово не може да помогне. Това е именно особена връзка с неведомостта, т.е. с скритата мистерия на Бога, която принадлежи на Абсолютът а херовимът умее да чака, казва Алхалач. Казва Алхалач за злото. Злото това са всички същества, които в своето минало са поискали независимост. Независимост. Значи едно от най-глупавите неща да поискаш да си независим от Бога, от съкровените неща и така нататък. Тогава ставаш зависим по-тъмната страна на Бога, която в случая е Сатана. Тоест, и като искаш независим, пак ще бъдеш зависим. Учителя казва, като не искаш Бог като учител и е Христос, пак ще имаш учител, само че няма да е Христос, ами ще е Сатана. А пък той знае как да те учи, т.е. Бог чрез него знае как да те учи. Така, за тези, които не разбират Бога, Бог е Сатана, Бог е зло. А за тези, които разбират Бога, Бог е Бог. Простичко. Така говори Алхалач. Просто. Злото е част от мистерията на Бога. Част от мистерията на преображението на човекът. Тоест, силите на злото в света ще нарастват, казва Алхалач. Защото без тях извисяването в Бога е невъзможно. Те са другата скрита милост на Бога. Силите на злото, на тъмнината, на бедствията – ще се увеличават и от това няма по-хубаво. Това е милостта на Бога, за да може да израснем дълбоко в Него, а не до някъде. Злите същества са, зли същества са станали всички тези, които са изпуснали своите условия за развитие, които отлагат. Вие знаете ума, казва на от Древна Индия, казват има много прераждания, в друго прераждане ще стана Буда. Нали? Няма проблеми, отлагаш. Ума отлага. Именно за сега, именно за това казва Алхалач, тези същества, които са отлагали, сега са паразити. И казва, те ограбват енергията и здравето на другите и пак не могат да се развиват, защото са изпуснали същественото – любовта. Познавам във Варна някои такива душички, те на мен лично са ми приятни. Ако не направят конфликти, те не могат да се заредят. Взимат от пазара той, той, той, не искам нищо. Така, така, той ми дай, но и не ми дай. Правят няколко конфликта през дни, са заредени, но това не е развитие и няма да има развитие. Нали? Защото подходите са така, изпуснали са любовта. А любовта, казва Алхалач, е водител. Злото за праведните, казва Алхалач, се превръща в тяхното добро а доброто за неверниците се превръща в тяхното зло. Което пък ще бъде бъдещо добро, т.е. пак е за добро. Бог управлява злото чрез себе си, чрез строгостта си, чрез скритата си справедливост. И с това той винаги гони едно по-дълбоко добро. На кой господар, казва Алхалач, служи злото? На строгия господар, който винаги знае какво прави. Злото е дълбоко скрито и вкоренено в човека и за това човека трябва много търпеливо да изучава себе си, докато го преодолее. Не става бързо. Някой път може да мислиш, че се добър след време в някаква ситуация да видиш, че злото се е в тебе, а в тебе има ли най-малкото зло, има вече смърт. Има ли най-малкото зло, Бог го няма. Злото е създадено, защото чрез преодоляването му се определя приближаването към Бога. Злото в самия човек показва, че човекът е забравил Бога. И когато човекът е забравил Бога, тогава Сатана трябва да дойде да го преостройва. Тук трябва да кажа, не си мислете, че работата на Сатана е лесна с човека. Въобще човека е голям проблем. И за Христос, и за Бога, и за Сатана, и за ангелите, и за всичко. Включително даже и за демоните. Въобще човекът е големия проблем. Така, значи Сатана трябва да дойде и да го преустройва. Защото Сатана е създаден по един таен замисъл на мъдростта, чрез който да се възстановява човекът. Да сме лишени, казва Алхалач, от катастрофи, наводнение, земетресения, бедствия, значи да сме лишени от милост, лишени от развитие, реално вътрешно развитие. А ние не сме лишени, защото Бог е велика любов. Ето, както виждате, отново Бог е любов. Злото е особен дар на Бога за развитието ни и за пълното ни сливане с Бога, което е целта на Бога. Злото осъществява мистичното пътешествие в Бога, а доброто е само един бавен път към светлината. Ето защо е създадено. Значи доброто е само един бавен път към светлината но моето мнение е да се пазите от добрите хора. Срещнете ли, кажете, някой ли да се хваля, че са много добри, това е знак за опасност. Истински добрият човек, абсолютно добрият, не е добрият. той е нещо друго, той е много скромен, много смирен, не може да го разбереш даже дали е ученик, нали, може нищо да не ти каже, той действа по друг начин. Така. Злото е проникнало в този свят защото този свят е изгубил развитието. развитието. Именно злото събужда развитието. Не е доброто. Както ви казах, дай добро на човека, дай му щастие и какво ли не, и ще спънеш развитието му, което означава голямо отмъщение. А в злото, в трудностите, в нещастията, човека мисли, човек се събужда и постепенно Бог израства в него. Така. Кой е събудил злото в Луцифер, казва Алхалач. Това е висша тайна на Бога. Но така или иначе, Луцифер е станал сатана и е приел пътят на трагичната участ. Защото се е отказал да се покланя на който и да е, освен на единствения и съвършен Бог. Бог е поискал от Луцифер да се поклони на Адам, той казва, не се покланя на Адам, само единствено на тебе. Тук някой тълкуват, че става въпрос за гордост, а то става въпрос за изключителна вярност и неизменност. Алхалач по него времена, 9 век, той го въздига. Това било нечувано и за мусулмани, и за християни. Той въздига величието на Луцифер. Издига неговата голяма преданост когато в Библията се казва, че Сатана искал да си направи храм на звездите, няма никаква гордост според Алхалач. Той иска да е близко до своя вечен Бог и Учител. Толкова много обича, че иска да е винаги до Него. Той има изключителна привързаност към Бога, изключителна любов, която говори за велико единство. После Алхалач казва, сред обитателите на небето няма такъв единобожник – и веднага мусулманите казват, той е голям еретик, обявен в Ерес. Мъдростта е обявена в Ерес. И при богомилите, и при гностиците, и въобще. Голям единобожник, няма такъв единобожник и на земята, и на небето. Той даже въобще не е поискал да погледне Адам и неговото първоначално великолепие. Той влязал в своето уединение и славял само единния Бог. После Бог отново му казва – Преклони се. Сатана му отговаря. Прекланям се само на теб и на никой друг. Бог му казва. Ами ако ти прокална, е прокълна, могъщо. И ако това проклятие падне върху тебе, Сатана отново му отговаря на никой друг. Страхотна любов към Бога. Изключителна, но, както ви казах, това е херовим, а не ангел. Ето е великата и необикновена преданост. Ял Халач казва, Иблис е велик пример за изключителна преданост. Поради това изказване много суфи и мусулмани се смутили и много учени. За тях Ал-Халач бил голяма смут и голяма ерес. И така тези слова за велика преданост и единобожие били обявени за велика ерес. Защото всички други смятали, Сатана е за голям грешник и същество с голяма гордост. Но Алхалач продължавал да говори смело и дръско и да проповядва своята ерес. А тя била опасна и парадоксална не само за мусулманите, за техните учени и даже за някои суфи. Обаче в тази ерес имало велика истина, и тя разклащала устоите не само на мисулманството, но и на цялото старо човечество, което учителя го нарича дървото за познанието на доброто и злото. Цялото старо човечество било смутено. Между другото, аз за тези лекции предния път имах проклятието от хора от лекциите, които не можаха да понесат за по-богомил, които идват и обичат църквата, пък при мен е входа за сега е свободен и така ще бъде. Както и да е, няма проблеми, но има и такива хора, които не могат да понасят. Така, Алхалач казва, че Сатана е велико Божие явление, а не човешко. И тук в него работил самия Бог. И сам той чрез него открива дълбоки истини на хората, ако те станат достойни. Така страха се превръща в любов. Но хората и всичко, което казвал Алхалач, не били готови, както и когато чакаха Христос. Чакаха го, чакаха, разпънаха го. И продължават така да действат. Затова казва учителят няма да дойде втори път, защото той знае какво го очаква. Христос не се лъжи, нали? а не само църквата е жестока. Нали? Просто обикновеният човек не може да скри и при определени условия той да не иска, той не владее себе си, той не познава себе си и ви се чудите, беше добър тих и изведнъж станало нещо. Разбира се, духовите правят своето си, който не познава себе си. Така. Луцифер бил прокалнат могъщ от Бога, преобразен от древното могъщество на Бога, т.е. от Абсолюта. Абсолюта действа чрез всемогъщество. Според Алхалач, само такава велика любов може да заслужи велико проклятие. Само такава велика любов. Защото, когато изтече проклятието и дойде часа на истината за Сатана, той ще надрасне, както каза херовимите, и ще стане един от боговете, което е целта на Бога. Скритата цел на Бога е винаги много дълбока защото някога той е искал да има престол до Всевишния. И след тази тежка работа, тежка черна работа с хората, той ще бъде заслужил. И тогава великото проклятие ще доведе до изключително велико благословение, защото Бог е любов. И така, Бог е направил велик опит с Луцифер. В началото той е бил негова воля, а в последствие той му дал свободна воля, но той отново управлява свободната воля. Отново всичко е Бог. Значи, Бог също ръководи свободната воля, но тайно. И затова богомилите казват голяма иллюзия, когато хората си мислят, че имат свободна воля. И така, тя никога не е била напълно свободна. После Алхалач казва, че Сатана служи дълбоко на Бога и е по-близко до Бога, от който и да е правомерен мюсулманин. Отново смут за цялото мюсулманство. Те величаят правоверните, а той величае Сатана. Защото Луцифер се е отказал от правото си да остане във висшите светове, сред ангелите и иерархиите, в името на истинско служене на Бога. Според Алхалач, избирайки това служение на Бога пред висшите светове, той, осъ... той схванал, че е придобил особено божествено избранничество. И понеже Бог толкова много го обичал, го избрал и го подхвърлил на сурови и жестоки изпитания. Желаяки чрез тези големи страдания да му открие тайна за себе си, но тайна от своите дълбини. Не от силата му, а от същността му. Забележете колко велика Божия любов. От която, казва Алхалач, и ангелите, и праведните, и правоверните са много далеч. Те просто не са достойни за такива тайни на Бога. И така, Сатана, това велико същество, доброволно и съзнателно приема своите последствия от всички видове адски мъки, за да се доближи до тайните дълбини на своя древен Бог. Алхалач казва, Алхалач бил единствения суфи в големия тогавашен мусулмански свят, който открито обявявал тези дълбоки истини, хвърлял бисери на свинете, но хвърлял смело и не признавал нито суфи учителите, и зато и някои са се отрекли от него. Не признавал, искал да каже на хората, обичал душите, искал да каже великите истини. А това за своето време е било нечувана ерест и нещо нечувано. Над него започнала да виси угроза, Мисулманският свят не бил, не бил готов за тези дълбинни истини, но Алкалач бил дързък служител, защото знаел, че има тайн завет с Бога и защото и той като сатана щял да влезе в скритостта на Бога, в неговия тайен живот. Където и ангели и светци не могат да се доближат, не да влязат. Те не могат да се доближат. Алхалач огласявал дълбоки тайни за, на скритото богопознание и то на всеослушание. Накрая за във връзка с него ще завърша с неговата голгота. Тя е по-дълга, тук е съкратено, след време ще има продължение, но да видим неговата голгота. Как се е случило? Утро над Багдад. Разнася се призив от минаретата за молитва. В това време стражите водят осъдения алкалач към мястото на екзекуцията. Той е въобще рязан по всички правила – крака, ръце, който може, докато устата му говорила, хваляла Бога и той знал, че има само един Бог и че в случая Бог действа и после ще видите какво казва. Към място на екзекуцията, окован в вериги, градския площад и съседните улици са пълни с народ – Алхалаче във вериги обкръжен от стражата, движи се леко и танцува. Той е във възторг. Завръща се завинаги в своя Бог. Последните години посветените казват, че той е жадувал за тези страдания и за тоталното сливане с Бога. Жадувал е просто нямал е търпение да дойде този момент. Напълно осъзнава за какво става въпрос. И той казва, а, когато приемеш и най-дълбокото страдание, ти вече го побеждаваш. Ти вече го преодоляваш. Дълбокото приемане е дълбока победа. Победа на Бог в нас. Само на любовта е дадено да преодолее такава голгота. Значи тук е никакви знания, никакви информации. Тук става въпрос за велика любов. Само на тази любов е дадено да преодолее Голгота, както богомилите на кладите. Същества на огъня отиват при огъня, след време стават нестинари. Нестинарите са богомилско явление и тракийско явление. Древни поклонници на огъня, но това е друга тема, тук няма да се спира. <clears throat> така. Голгота е принцип. Голгота е абсолютно завръщане в любовта във вечната любов. Не в тази човешката, бедната, всякога ще бъде бедна, тъй като е човешка, а в божествената любов. Голгота е метода, който образува вечна връзка с Бога, а Алхалаш знаеше къде отива. Един търговец от тълпата му извикал «Колко е странно, че ти така весело отиваш към своята участ!» Алхалач се спрял и му казал – аз съм на пътят към дома. Стражите около мене не са виновни за това. Великият Аллах ми изпрати вино, т.е. такава любов, с която се завръщам при Него. Такава е моята участ. Любовта отива при Бога. Хората малко не разбирали какво говори Алхалач. Той е искал да им каже, че великата любов се завръща. После стигнал до стълбицата преди екзекуцията. Няколко стъпала и той започнал да се преклани и да целува всяко едно стъпало. И, и казал, ти ми даде всичко Аллах. Един от стражите му викнал, ела тук горе да видим каква песен ще пееш на самата екзекуция. Ела да видим каква песен ще пее страннико. После Алхалат се обърнал към Бога и казал Ето ме, стигнах до там, където желаях. Това е мястото, откъдето съзерцавам Твоите чудеса. Ти си тук и продължаваш да ми даваш своето приятелство. Между другото се сетих за един момент. Когато отиват в килията и го пазят преди екзекуцията, първият ден го няма никъде. Втория ден отново го няма, третия ден е там. Питат го, къде беше? Стражата го пази страхотно и жестоко. Къде беше? Първият ден бях напълно при Бога. Тотално при Бога. Втория ден Бог беше при мен в килията, затова не ме видяхте. Третия ден аз съм си аз. Ето, заповядайте. Така. И тук, значи, тук ти ми даваш своето приятелство. После един голям суфи от тълпата, голям, не велик, има разлика, който, на който Голгота се разминала, понеже го смятали за луд. Той бил много така голяма любов към Бога, изглед, от наречен пияния суфизъм, голяма преданост, но малко изглеждал на луд, пък и Бог не го е избрал за кладата, защото за Голготата, тъй като има тънки съображения, както ще видим. Така, но неговата клада се разминала, но той бил присъствал там близко до Алхавач. И му казва, той го попитал, о приятелю, ти как стигна до края на пътя? Кажи ми какво е суфизъм. Алхавач му казва, сега ще видиш най-малката степен на суфизма. Тогава суфи го пита, ами кое тогава се явява най-висшата степен? Алхавач му отговаря, тя за тебе е недостъпна, но утре ти ще я видиш. Аз успях да видя само част от нейната тайна. Докато за тебе тя си остава скрита. После отсекли ръцете му. Той казал, аз очаквам всичко с трепет, защото се завръщам все повече в Бога. Ти можеш да отрежеш ръцете ми на палача, но аз имам други ръце. Ти можеш да отсечеш краката ми, аз се движа с други крака. Ти можеш да отсечеш всичко, но не можеш да ме отделиш от Бога. През тази после самия софизъм, на въпроса, що е софизъм, отговарят следните събития. Първият ден е бил рязан, обезглавен и тялото му било на парчета. После бил изгорен и накрая праха му е бил разхвърлен на въздуха три степени на суфизма. Първо е рязан, първата степен на любовта, втората е по-висока степен и третата завръщане в Бога. През тази благословена нощ за Алхалач, той се е явил в съня на този суфи, казва се Шибли. Явява се и Шибли го попитал, какво прави Бог с тези, които те гледаха как умираш? Алхалач му казва – той им прости на всички. И на тези, които изразяваха ненавист, и на тези, които имаха, само, имаха съчувствие. Те постъпват според себе си и затова Бог им прощава всичко. На палача си Алхавач казва Лесно е да ми отсечеш ръцете, но как можеш ли да ме отделиш от Бога? Имаш ли такава възможност? Никога нямаш такава възможност. Дори умирайки, Алхавач не е изоставил своя екстаз. Той бил толкова отдаден на Бога, че екстаза въобще е част от неговия живот и суфите казват изключително лъч, лъчезарен човек. Той е привърнал този екстаз, той го е прехвърлил в мистиката на смъртта. Смъртта за него е била радостна свобода. Той е очаквал, той е знаел какво става по време. То въобще няма смърт, но условно говорим, тъй като и за това учителя казва, смъртта е най-голямата лъжа, но някъде в ношението работи. Така. Преди време ви бях казал, когато говорихме за Яджнавалки, за учението на духа и на Брахман, след време пак ще говорим, Яджнавалки, един от най-големите учители на Древна Индия, казва, ние сме преди безсмъртието. Не се нуждаем даже от безсмъртие. Ние сме били преди това, после е дошло безсмъртието, после е дошла смъртта. Ние не се нуждаем нито от смърт, нито от безсмъртие. Ние сме нещо по-дълбоко, ако осъзнаем и се завърнем в тази велика раса, първичната раса. Така, радостна свобода. По време на своята жестока голгота, Алхалач казва на окръжаващите, и то с поклон. Аз не се съмнявам нито за миг в благостта на Бога. Не се съмнявам нито за миг в благостта на Бога. И казва още, Бог ми дарява чашата на страданието, която Той сам ще си я изпие. Това е велико откровение, тъй като всичко е Бог. На друго място казва, няма друг диятел, освен Бог. Голготата на Алхалач е скрита Божия тайна, която не може да бъде разкрита на друго място, освен на самата Голгота. И казва Алхалач, сам Бог ме изправя на Голгота, за да вкорени тайната на себе си в мен. Сам Той е искал това. По времето на, на самата Голгота Алхалач казва Гордея се, че умирам по този начин, защото тайната на Бога го изисква. Ще обясня позволеното. Тайната на Голгота е най-дълбокото, най-дълбокото проникване на Бога в човека. Човека вече става Бог и се изпълва това, което е казано в Библията. Боговесте. На Голгота това става реалност и вече човекът не е човек, захвърлял е човешкото, времето и света. На Голгота изчезва света, изчезва ума, изчезва времето. То поначало го няма, но казваме, така се изразяваме, изчезва времето, света и човекът остава същността. Човекът вече е Бог и това е изпълнено. Тук става въпрос за цялостно проникване на Бога. Затова Той е велика любов, защото иска да проникне цялостно в човека и да няма вече зло, да няма глупости, вярване в бъдеще. Ние казах и преди, не се нуждаем от бъдеще, нуждаем се от Бог. Звездите са смешна история, нищо не значат. Те са слуги. Същественото в човека е духът на човека и в това, ако твърдо избери, той трябва да избере твърдо Бога. Трябва да пита някакви звезди. Той е вродено в него, той знае по-дълбоки неща, които звездите и Хабер се нямат. Така. Заради такива неща някои хора ми напуснаха лекциите. В Русия не можаха да понесат, че астрологията, нали, каква астрология, важен е Бог. Но както и да е, нали, след време, ако искат пак да заповядат, ако искат, може никога да не идват. Това е въпрос. Така. Значи, човек става, а, Бог навлиза, Бог може да навлезе така само в тайната на човека, не в ангелите. Затова много ангели казват, че искат да слязат на земята но там си има правила. Кой да слезе, кога да слезе. Затова е голяма тайната на човека, защото Бог не може да стане Бог в ангела. Може да го ръководи, може да... Ангелите имат много нерешени въпроси, но тук няма се спирам. Говорим за тайната на човека. Тя е голяма. Така. И казва още Алхалач. Голяма радост имах на своята Голгота. Голяма радост имах на своята Голгота. А защо мъката ми беше радост? Той я направи радост. Моят Бог. Той я направи радост. Така. И ще завърша с Настрадин Ходжа. Нарекал съм го чудния. Наистина чуден, голям суфи, велик майстор. Някои неща може да сте ги чували, тук ще ви загадна накратко за какво става въпрос за скритото послание. Така, първия случай. Как Настрадин Ходжа спасил луната? Настрадин работил в кладенеца, искал да вади вода, погледнал дълбоко, пускал водата, пускал кофата и видял там в кладенеца паднала луната. Тя светела там Взел кофата, дърпал, дърпал и като дърпал паднал по гръб и видял луната на небето и казал «Видя ли как те спасих?» Тук Настрадин Ходжи иска да каже, че нашия свят е пълен с такива спасители. Забележете колко тънки послания, но страданост може да мечтая за такова майсторство, такава простота. Разбира се, скрита, аз също не ги знаех, докато учителя не ми ги разкри. Но както и да е. Става въпрос за стотици такива случаи, след време се надявам да имам време за такава книга. Така, минавам на втория случай. Настрадин звъннал пиян, рано сутринта в 4 часа, на пазача на гробищата. Понеже видял звънец, на който пишало звънни на пазача и пазача чул звънеца, то било толкова рано, че излязъл да види кой е този нахалник и простак. Видял пияния Настрадин и го попитал защо звъниш. А Настрадин му каза, тук пише да се звъни на пазача, а аз се чудя ти защо сам не си звъниш. А трябва аз да ти звъня. Посланието. Всеки вътрешно трябва да зазвъни в себе си, да събуди истината в себе си. Бог е роден. Бог е в нас и ние трябва да звъним на Бога и да звъним на себе си а не да чака отвън някой да му звънят, да го събуждат и така нататък и така нататък. Тъй като ума, сърцето, волята, душата, духа, вдъхновението, те са вътре в нас, царството е в нас. Ние трябва да се го събудим, а не да чакаме разни спасители. Третия случай. Двамата брати на Настрелил спорили. Първия е казал, аз желая да имам пари, колкото са песечинките на света. Втория е казал, аз желая всички блага на света, да имам всички блага на света. И после двамата се обърнали към Настрадин и му казали, а ти, братко, какво желаеш? Настрадин казва, аз желая и двамата да умрете и да стана ваш наследник. значи, Настрадин иска да каже, какво наследство се предава, иллюзиите, това как света се предава наследство, имоти, глупости, нали? И те се предават по наследство. И иллюзия след иллюзия. Така. Следващия случай – предвидлив баща. Настрадин се оженил и още на петия ден след женитбата му се ражда дете. Прясно, прясно е дете. На другия ден Настрадин Ходжа донесъл Корана и писалка за Корана, и ги сложил до билката на детето. Комшиите започнали да го питат. Ефенди, много рано носиш тези неща на детето. А Настадин отговорил. Дете, което взима 9-месечен път за 5 дена, след няколко дена ще тръгне на училище. Той е дете Барзак. Посланието е, че в този свят Хората искат бързи резултати, а търпението, любовта, смирението и така нататък, това, което същото, което учителя е казал за тиквата и дъба, знаете го, Значи един философ искал да стане мадрец, учителя каза може. Ако иска, има бърз начин и бавен. Бърз е за 6 месеца, станеш тиква. Ако искаш да дъб да станеш, ако искаш мадрец, трябва 200 години да израснеш като дърво. Това е същата идея. Така. Третата, а, следващия случай. Третата ябълка. Синът на Настрадин се върнал от университет, учен, логик, нали, много учен. Изучавал логика и станал голям учен, голям философ. Искал да демонстрира знанията пред майка си и майка му донесла две ябълки. Ученият син казал на майка си, какво виждаш в тази чиния? Майката казала, две ябълки. Ученият син казал, не, логиката говори друго. Тук са три ябълки. Чуй това. Ябълка номер едно и ябълка номер две. Колко прави това? Ябълка едно, ябълка две, три ябълки. Настрадин Ходжи е бил наблизо. Казал, добре, наблюдавал всичко това отстрани, приближил се и му казал, много добре, сине, учени и сине, голям философ, виж сега, първата ябълка ще дадем на майка ти, втората ще изям аз. Ти ще изядеш третата ябълка. Посланието е логиката учените винаги ще ядат въздух. Колко красиво, колко няма думи. Така. Другия случай, който преди мисля, че ви бях казал, но пак ще го повторя. Попитали на Средин Ходжа, като дори страшния съд, какво да правят с него. Великото пришествие. Казал на близките си. Ще шимазаровите с главата надолу. Защо бе настрадим? Защото като дойде страшния съд, той ще обърне всичко наопаки и аз ще бъда в изправност с Бога. Посланието, страхотно послание. Ако Бог е в тебе, къде е тогава страшния съд? Забележете за какво говори великият майстор Суфи. Изключителен. Значи, говорим за 2000 случаи. Нали? То е нещо, което и ще продължава. 1996 година Юрейска обявява година за Настрадин Ходжа. Много е хубаво, че почитат, все още го смятат от време на време за глупак, понеже, но това е стара суфи техника, дервишка техника. Той прави така някой път да изглежда на глупак, за да изпъква истината и така истината го благославя. Това е друга скрита техника. И ще завърша с последния случай. В една компания всеки разказвал преживявания, происшествия. На всеки се случило нещо и разказва и накрая, понеже няма какво да кажат, се обръщат към него. Ти настрадин какво си преживял, какви бедствия. И той започва. Казва, ох, ще започнал да разказва. 11 дена кораба се бореше с бурята и на, всички, и на всичко бе осъдено да потъне на дъното. Вещи, хора, предмети, страшна буря, страшна стихия и всичко беше потопено. Питат го, добре бе настреден, ами ти как се спаси? А, аз бях на друг кораб. Посланието, аз бях в духа, аз бях в друго измерение. Каква красота! За Тойска време пак ще говоря за него. Това беше за днес, следваща лекция на 1 август.